Electra forno por pizzo el Napolo. Ciu Napola pizzo raitas deveni el Electra forno? La pizzo bacistoi vidas tangeron por sia arto pro nova invento. Principe, iam la demando estas impertinenta, prescau sacrilego, caegi starigias iene. Ciu ancau pizzo el electra forno raitas nomigi vera Napola pizzo, quasau gi estus giuste tio, nome vera Napola pizzo? La Napolanoi povas esti tre radicalai en tiai afferoi, cae tio compreneble tutte prave. En la protectita pra formo, La pizzo pacigias en ligno forno. Gi odoras ancau io mette laula ligno, sed bon vole nur tre ege mal forte. Protio, la electo de ligno estas daura politicaggio. Plei ofte estas usatai querco cae fago, char ties odoroi ne super regas. En la ligno forno, Ciam regu temperaturo de proximume 485 gradoi Celsiuso. Tiel la pasto besonas nur sestec gis naudec secundoin, gis gi estas fin bakita. Gi raitas ancao iom bruligi, precipe ce la alta rando, tio appartenas al tio. En gia parada versio, nome la pizzo margherita, la pizzo estas metaforo pri Italio cae Napolo. La basilico donas la verdon de la tricoloro, la mozzarella fromaggio donas la blancon, la tomato la ruggion. La nigro de la brulichita rando memorigu pri la fairo de la vulcano Vesuvo. La pizzeioi varbas clientoin ce la enireio per forno alenia, do la ligno forno. Nun tamen mal nova productanto de fornoi, el Campanio en Suda Italio, nome la firmao Itzo Forni, surmercatigis electran apparaton cun tecnicae raffinagioi cae cupra cesto, pricio ec unu e la grandai pizzolo bioi en la urbo diras, che gi plenumas la plei alta in postuloin de la tradizie muloi. Scugnizzo napoletano, nomigias la forno, cae la baccado ne dauras pli longe ol en la ligno forno. Oni dum longa tempo testis gin, ancau sub extremai condicioi, sabat vespere, en rapidega servado. Cio bone funcciis. La pizzo odoras cae gustas evidente ancao tutte bone. Prescau laula vero. Unu foie pli, novigo helpas conservi tradizion, diris Antonio Pace, la presidanto de la Associo Privera Napola Pizzo. En la asocio membras centoi da pizzeioi cie en la mondo. Do gia opinio ne estas tutte sen signifa. Gi approbas la fornon, set unue nur precise tiun ci fornon, nome la scugnizzo napoletano. Cai la electra forno estas ja ancau plime di convena, cai tio estas valida argumento set kio havas pli da peso, ciu capo au coro, ciu morgao au hieravo. La asocio de la Napola e pizzo bacistoi vidas sian arton en dangero, pro mercatica pensado, cae sen artas trebado al profito. Napola pizzo pacisto distingigas giuste per tio, cia li heitas sian fornon, diris la estro de la asocio Sergio Miccu. Nine permessos che nia arto encusigita en la culturo cae en la contexto de Napolo, ne plu el staras de aina pizzo bacado ie en la mondo. Caia estas vero, en la mondo ocasas multe da fushumado pri pizzo. La batalema subteno de la tradizio havas tamen ancau alian causon. UNESCO cae EU, diras almenau la pizzobacistoi, iam minacas retiri la reconain marcoin, se nun subite electra pizzo estu Napola. La arto de la pizzobacado appartenas ecte la iaro 2017 alla nemateria cultur heredajo de la homaro. Cae la pizzo Napola staras ecte dec jaroi sub la qualita sigelo garantiita tradizia specialaggio, au go to so. Flava, ronda, cae tre privarbata logotipo cun la steloi de Europo interne. Al tiu categorio appartenas nur proximume sestec productoi. La qualita sigelo alvenas nur cune cun plenumendai condicioi. Ili estas precise definitai en regularo. En gi legigas exemple che pizzo estas nur garantiite tradizia se por gia preparado estas usata faruno el mola tritico cae crome bieragisto sen sceligitai tomatoi salo el maro au stono, cae compreneble malvarme el premita oliv oleo. Cae jen la centra textero por la disputo de tiu citagoi, citita en la subcapitro Bacado. La pizzo bacisto shovas pizzon, cun sur metagioi, helpe de iomete da faruno, per turna movo sur lignan, au aluminian shovilon, tiam li glitigas gin per rapida movo de la man artico sur la fundon de la forno, sen che la surmetajo shovigas flanken. La bacado de la pizzo napola, goto so, ocasas exclusive en lignofornoi, en ciui estas atingata pac temperaturo, de quarcent octec quin gradoi Celsiuso, quiu estas essenza por la preparado de pizzo. Do, exclusive, cetere, la regularo de Venas, inclusive de la poesio, de la asocio, quiu nun donis sian benon alla electra forno. Nenio plu estas sancta.